Modernai papirusoi en Londono. Tamisai bordoi malvolvitai. Por la itala architecto cae artisto Matteo Pericoli, Londono estas charma longega sin secvo de linioi designitai per nigra plumo. Dum du cum plei granda scrupulo, prescau obsede, li desegnis la profilon de londona e vidajoi quiui etendillas la de la norda cae suda bordo i de tamiso Ciel el paperon li usis du blanca in rulo in papiruso stila in dec unu metro in duonon longa cae tridec dec centimetroin altain. La detaloi pri la desegnajoi estas tre surprisai. Ien celcai datumoi. Pontoi. Quar dec unu, el ili du dec unu norde, du dec sude. Temas facte pri la extremoi de la pontoi, tiel desegnitai por ne casci la circauajoin. Construajoi, mil tricent quardec tri, el ili septcent sesdec ses norde, quincent septdec sep sude. Fenestroi, circau dudec sep mil cent octec, el ili septcent dec quar mil naucent quinde quin norde, dec du mil ducent du de quin sude. Gruoi, quin dec hoc, el ili, du dec nau norde, du dec nau sude. NECREDEBLE la sama nombro. Ondoi, tri mil ducent sesdec du, el ili mil octcent quardec du norde, mil quartcent dudec sude. Piedirita voio laulonge de la rivero por fari la desegnajoin, sen considere pri la zigzagado, quindec nau kilometroi. Fotoi sume faritai ses cent. Do temas pri tre longa piedirado, amaso da fotui, scrupula de segnado, cae pri la celo redoni tre ege fidelan, sed samtempe personan bildon de conatai urbai profiloi. Tiu ci noviga ja, inclusivas novan vidpunkton, la malcovron de shaine cutima i vidajoi qui uiam en sorcis ancau la pur rasa in londonano in mem al ili rivelante nova in perspectivo in de la brita ce furbo l'architetto matteo pericoli ia opinias che designajo utilas qui el spegulo de la crema flanco de la cerbo la realo estas haosa. Per streca designajo capablas prescribi gin en maniero facile comprenebla, li diras. Pericoli, quardec tri iaraja, nascigis en Milano, cae lernis architecturo en la loca politecnico. Quancam computilae sistemoi por designado farigis normo en architectura campo, li preferis de comence de segni libermane. Antau de chiaroi, li forlassis definitive la architecturan profession, cae farigis profesia illustristo de construagioi cae urboi. Li ai designagioi inclusivas credebla in detaloin, ecce ciuin fenestroin, cae etagioin, sed en ili tute mancas la homoi lo giantai en la urboi. Cirilate li ridante clarigas, homoi estas efemerai, cio ne daura ne trovigas en miai desegnagioi. La durulagioi, plene malvolvitai, estis exponitai ce Londona Art Gallerio, cae dum celcae semainoi vere furoris. Poste ili aperis libro forme, ciel longega paper bendo accordione faldita. Tiu ci albumo titolita London Unfurled, Londono Malvolvita, rapide farigis uno el plei multe vendatai libroi en la urbo. Secve de tiu successo, lasta tempe aperis mal costa applica programo por la tabulet computilo iPad de Apple, quiu permesas tre conforte malvolvi la ciferizigita in rula in designajoin, zomigi alte fine ciu in detaloin, rapide atingi specifica in locoin, cae ricevi scribe cae voce rilata in informoin. Uno è la venonta i celoi de Matteo Pericoli, estos la urba profilo de Rio de Janeiro, quiu tre rapide sangigas, antauvide alla Olimpicoi, quiui ocasos en la urbo post quar iaroi. Li tamen bedauras che architectoi ne pli da tempo al liber mane de segnado, cae tiel resumas sian penson. Antau ol homoi usis vortoim, ili havis de in au simboloin. La tecnologio estas mirinda, sed architectoi devus unues zii qui el pensi helpe de simpla crayono.